he mionos tis ec crises pachun anescirtese an boosa. pater mu est in hippos ho tachydromos cago de autoe hole a fomo cae de en miae anancees e en ancasdeto he he trechein hos de tu dromum epepauto, scuntro pas dusa, patros tu onu eustus anemneste. Ho mythos de loi, hot idei, can ho chronos anenchae tina eis doxan, tes heau tu arches me epilathestai, abebaios garestin ho bios hutos.